الحمد لله جعل صوم رمضان أحد أركان الإسلام أحمده سبحانه وهو المعبود في كل زمان ومكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام لإبادة الواحد الديان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله في تجدد المناسبات السعيدة إحياء الشعور وفي عود أيام شرور فرحة في النفوس وبجة وقبور وإن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليستقبلون جميعا في فرقة بالغة مناسبة من أعظم المناسبات ويجددون أهدا لهم فيه أطيب الذكريات أنهم يستقبلون شهر الصوم المبارك ويجددون فيه عهدا عهد الطهر والإفوة حيث يقطعون فيه السلع بماد الآثام Masyarakat muslimin Bila kita tegakkan bangunan kehidupan kita ini Semakin hari semakin kokoh Ibarat kita membuat suatu bangunan Berfondasikan iman yang kuat Sedang di atasnya kita tata dengan baik Sesuai dengan tatanan-tatanan syariat yang benar dia bervariasikan corak amal perbuatan kita dengan ihsan atau akhlakul karimah. Itulah gambaran tipe orang muttaqi yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh wan nasu ajmain. Hidup nan indah menawan penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masih ingat tentunya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadhan. Tiga bulan secara berurutan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga bulan itu bulan mulia, bulan ibadah, amal ibadah di bulan Rajab akan diberi pahala 70 kali kelipatan. Di bulan Syaban 700 kali kelipatan. Di bulan Ramadan 1000 kali kelipatan. Rajab bulan untuk membersihkan badan dari dosa. Syakban untuk membersihkan hati. Sedangkan Ramadan untuk membersihkan ruh. Kata Rasulullah SAW, Rajab bulan Tuhanku. Syakban bulanku. Sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Barang siapa yang beribadah di dalam eh, bulan Rajab banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah akan masuk surga. Yang berpuasa sehari juga akan masuk surga. Kebesaran Rajab ditandai adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah